orduan ebak bat hainbat proiektu, eh, beti mugimenduan gira, eh, gure seda baita eh, ipar pixka bat eh, armen duten eh, pertsonen zata serbitxuak garatzea, eh, iparraldean. Hora jartze bat ditugu bai bai honan, bai azparnen eta bai urgunan eh, hiru eta gaur egun berogoi bat pertsona, eh, armen urritasuna duten eh, pertsona eta ditugu. Uh, eta hor bat ditugu bi proiektu garrantzizkoak, bat uh, eh, garantzia hundikoa dena uh, eh, guretzatzen da zazken sortzi urte hauetan uh, borrokan ahi baigira horren garatzeko, hau da izurako proiektua. Uh, izuran beraz uh, gure sedea da emezortzitukiko eta serbitzu bat idekitzia, emezortzi horietarik uh, amairuk lukete beren egoitza, eta beste bort egunain bat dinen dira izurarat. Eta izurakoi proiektu hori ere, lotua da, hor berriki eskuratu izan dugun europear proiektua, eh, poktefaren barna, ipatu izan baitugu ere irratietan, diadanik. Uh, eh, hau da, Jakobe Bideak eta gero lugaldearen kultura, uh, nola promozio zerbaiten egiteko, bainan, armenu urritasuna duten eh, pertsoneri luzatua. Eta, beraz, aksibilitate unibertsala geratuko dugun toki bat. Da hor, bon, proiektu biziki potoloa da. Uh, eh, Hainan, jakin behar da, eh, gure goitza dela departamenduaren eh, esku, eta uh, poktefa delako hori Europaren, ara, bizu-izu iturri dezberinak Horan, urte garantzizkoa dugu 2008 a eta bat ez ere 2008 a zeren eta departamenduak eh, bere eskema, bosturtetako eskema, beteko du. Eta hor diakinen dugu, zonbat leku departamenduan idekitziko prez den. Eta horren arabera behaz, gukizurako proiektua horretan sartuko dugu. Bon, badakigu jadanik, eh, departamendu detik hori hartzun, uh, eh, baikora duela gure proiektuak, hau da, hain urtez, uh, borokatzen baigira hortako. Mm -hmm. Eta gero, berriki hor beste proiektu baten eh, bultzatzen nahi gira, baina hori guraso kolektibi batekin eh, baita proiektua deitzen da, eh, hori doni hori garatzen duguna, do garatuko duguna, dadiz dan hogean ezagutzen dutenek, uh, bara, zer borroka ere manduen jadanik integratio bat zoharduaren bultzatzeko, eta berak, ebarik galdegin dako, ea langilean ahidiren aramen urritasunten pertsonen zat, txerifizak garatzen ahal ginituen eta errak baikorki erantzun dio, eta beraz proiektu horren garatzen aigira gira Donia Luitzunen. Bon, hor duan, hor, nahiko simpia da, eh, Eva Elkartea inguruetan sortu da, eh, duela goi urte, eta beraz, bat dira lurraldearekin lotura biziki uh, eta zinkoak, beraz, eh, Eh, agantzare zonbaitzuek, atuna eskaintzen daukute, baita ere kamion, osgailu kamionak eta bon, behar diren guziak, eta beraz marmitako lehiak eta antolatzen dugu azkaineko enparantzan, eta hori gero partekatzen dugu lau egun pertsonen eh, artean, eh? eh den da, eh? eta baita ere eh, hemen diren beste elkarte batzuekin, eta aranola antasunaz arduratzen diren beste elkarteekin. Eh, orduan, lehiak eta hori eh, talde dira, eta ogoi talda eta beste erdia egualdekoa. Errak badituela aspaldidanik harremanak gipuzkoarekin, eta beraz, irun, donostia, tolosa eta eskualdeko eh, lagunak ere etortzen zaizkigu, marrenitako lehiaketan parte hartzeko. Eta jateko, hor jendeak giten aldiria? Hau, diten da, biztan da, diten aldira. eh? Ogoi euro da bazkaria, aurrentzat amabi urtetik peti dienentzat, amar euro, eh? E, gero, gona gara mugatua dela, zen ez bon, atu kantitatea garen ikan da, baina lau egun pertsonen zate, prestatua da, hor da danik bat ditugu berrunda berroita amar eh, pertsona izan eman ditunak, eh, jateko, eta ara, gero animatua da, pampira animatzen du uh, bazkari denbora, eh, urte guziz bezala, bera ere eba e, e, e, baita ara, beraz, euskal kantuak entzuten dira, gero, bada ere, azkaingo trikitilari taldea ibiltzen dena marmitako denboran giroa sortzen, Eta gero, atxaldean, badira erako zertsona batzuek eh, endaiako elkarte batekin, hau da, lanetik egina elkartea baita endaian eh, musika zarduratzen dena, eta haiekin eh, kantuak ere botako dituzte, eta gero bururatuko dugu, biztan da, talo jateikin, eta ara, egun gozoa inbasatzeko parada badugu.